الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد نشكر فقالكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمن عمان إذن فيك يمتم صلى الله عليه وسلم tuko آه، كتك حديثية كتكتابية katika الأربعين النووية cha hadith al حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من الساعل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم hiyo ndo hadithi yetu ya leo insha Allah hadithi ya pili imepokelewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hadithi imekusanya mambo mengi ya dini hadith imekusanya mambo mengi ya dini miongoni mwa hizo mambo ni kubainisha maratib ya iman maratib ya dini ambayo ni Islam iman na ihsan Umar radhiyallahu anhu anasema bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam pindi ama wakati tulipokuwa tunakaa na mtume sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin siku moja idh tala alaina rajulun shadid bayadi thiyab alitokeza mtu ghaflatan ghaflatu mtu akatokeza shadidu bayadi thiyab mtu kama huyu amevaa nguo nyeupe nguo ambaye ni nyeupe sana washadidu sawadi shahr nywele yake ni nyeusi sana la yura alayhi atharu safar wala hana athari ya safari wala yaarifuhu minna ahad na wala hakuna mmoja wetu ambaye anamjua mtu kama huyu hata jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam paka akakaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi magoti yake mawili akaegemeza akashikanisha na magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam wada'a kaffaihi ala fakhidhihi na akaeka kiganja chake ama mkono yake kwa paja lake waqala ya Muhammad ewe Muhammad akhbirni anil islam niambie kuhusu Uislamu nipatie habari kuhusu Uislamu faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tume akamwambia alislamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah watasuma Ramadhan watahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila Uislamu ni wewe kushuhudia ya kwamba hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu ya tatu usimamishe sala ya nne utoe zaka ya tano na wewe kufunga <coughs> saum ya nne ni kufunga na ya tano ni kuhiji ama kukusudia kwa ajili ya hija bait ambaye ni Kaaba in istata ilayhi sabila ukiweza kwenda istata ilayhi sabila uwezo ni gani ulama wanasema alazad warahila yani mtu awe na kipando amba kipando, kipando kitu ambaye akipanda itakuwa ni yenye kumpeleka huko ambaye anaweza anaweza safiri nayo cha pili ni vitu ambazo anaweza anaweza tumia kwa njia yake akiwa nazo hizo vitu viwili ndio haji juu yake inakuwa wajibu qala sadaqta mtu kama huyu akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam umesema kweli faajibna lahu Umar radhiyallahu anhu anasema tumeshangaa mtu kama huyu yasaluhu wa yusaddiquhu anauliza swali na akijibiwa anasema umesema ukweli yani anauliza kana kwamba hajui lakini akijibiwa inamaanisha huyu mtu hii kitu ambaye anauliza anajua qala fa akhbirni anil iman ah sasa niambie swali ya pili ilikuwa ni niambie kuhusu iman qala an tu'mina billah tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia imani ni wewe kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kuamini Allah subhanahu wa ta'ala ya pili ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala akuna malaika wake ambayo wameumba kutokamana na nur ambao kazi yao ni kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala hamuasi Allah subhanahu wa ta'ala watu'mina bil watu'mina bikutubihi na kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ameziteremsha wa rusulihi na kuamini mtume mitume wa Mwenyezi Mungu wote bila kutofautisha baina yao wal yawmil akhir na yao kumwamini eh, siku ya kiyama kwamba kuna siku siku ya mwisho ambaye kila mtu atahesabiwa juu ya yale ambaye amefanya watu'minu bilqadari khairihi wa sharri nawe kuamini kwa qadar ya khair na ya shar qala sadaqta akamwambia umesema kweli qala fa akhbirni anil ihsan niambie kuhusu ihsan qala an ta'budu allah ihsani ni wewe kumwabudu allah subhanahu wa ta'ala kaannaka tarahu kana kwamba unamuona fa illam takun tarahu fa innahu yarak kama humoni allah subhanahu wa ta'ala allah anakuona Qala fa akhbirni ani saa. Swali lingine ambaye mtu kama huyu ameuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni fa akhbirni ani saa. Niambie kuhusu saa. Kwa sababu gani ameleta kwa ya mufrad yani saa'at wala hakusema saa'at amesema saa. Niambie kuhusu saa. Kwa sababu inasemekana kwamba ikifika hiyo siku ya kiyama ama saa ikisimama ni dakika kidogo ama dakika kidogo mambo yanabadilika yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard ardi inabadilika ardi inatetemeka dakika moja tu alama ikitokea dakika moja tu mambo yanabadilika mal qala mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il mwenye kuulizwa hakuwa mjuzi kushinda mwenye anauliza ama mwenye uuliza na mwenye kuulizwa wote ni sawa katika haya hayo hakuna mwenye anajua Uh, kiyama itasimama siku gani lakini mtume sallallahu alayhi wasallam imethibiti kwa hadith akisema kiyama kitasimama siku ya Ijumaa kaifa aljam mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hivyo ametaja tu kwamba kiyama itasimama siku ya Ijumaa lakini haku hakutaja juma gani ndio itakuwa siku ya kiyama hii juma inayokuja ama hiyo ingine haijulikani sasa akamwambia fa akhbirni an amaratiha, basi kama hujui siku ya kiyama, basi niambie alama alama ya kiyama. Qala antalida al-amatu rabbataha, eh, antalida kuzaa alamatu kijakazi ama mwanamke ambaye ni mtumwa, rabbataha, mtu ambaye atakuwa ni sayyid wake. Hiyo iko na tafsiri mingi, miongoni maizo tafsiri ni kukua Zitafika wakati Waislamu watakuwa wengi, watafungua nchi ambayo sio za Kiislamu, wakiteka nyara wale ambayo sio Waislamu. Mtu anakuwa na mwanamke akizaa na yeye mwanamke kama huyu, kwa sababu mtu bado anabaki akiwa kijakazi, lakini mtoto wake huwa anafata babake. Babake e, ni Sayyid. Sasa atakuwa ni Sayyid wa mamake. Hadithi nyingine ni mtoto kunyanyasa ama kusumbua mama yake hadi anamfanya kama mtumwa wa antara alhufata dalili nyingine ya kiyama ni wao kuona hufata watu ambao wanatembea bila viatu alurat wanatembea bila nguo alala watu ambao ni mafakiri hawana mali ria ashai wenye kuchinja mambuzi yatatawaluna fil bunyan wanashindana katika kujenga manyumba makubwa makubwa thumma ntalaka akaondoka mtu kama huyu falabithu tumaliyan nikakaa muda muda mrefu wanasema eh, Umar radhiallahu anhu amekaa siku tatu baada siku tatu ndo mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia lakini wanasema ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia wale ambao walikuwa hadhir Umar hakuwa hiyo wakati mtume Umar alipokuja baada alipokutana na mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya siku tatu ndo mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya Umar ewe ewe Umar atadri imani sail, je unajua nani mwenye kuuliza hizo maswali? Nani ameuliza? Qultu allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio unajua Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, fa innahu Jibril, mtu kama huyu ambaye alikuja akauliza hizo maswali ni Jibril, atakum yuallimukum dinakum. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema atani, hakusema amenikujia ili awafundishe dini, bali akawaambia amewakujia nyinyi kwa ajili ya kuwafundisha dini yenu, kwa sababu Jibril maksudio yeye kuja na kuuliza hizo maswali ni ya kwamba masahaba wajue hizo vitu. Hakukuja kwa ajili ya kumfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tunapata fawaida gani? Fawaida gani katika hizi hadithi? Faida ya kwanza, anna saila kama yasalu litalim fakadhalika yasalu yani li, li, kama yasalu litaallumi kadhalika yasalu an ta'allum mwenye kuuliza anaeleza anaweza uliza swali kama vile mtu anauliza kwa ajili ya kujua anaweza uliza swali kwa ajili ya ku mtu mwingine kujua hata katika darasa mtu anaweza uliza swali hizo swali jibu yake yako nayo anajua lakini anajua ya kwamba kuna mtu akakatika hiyo jalsa hajui hiyo kitu kama hiyo anauliza ili huyu mwenye kuulizwa ajibu mwenye ambaye hajui afaidike na hajue hii ndio kitu ambacho tunafaidika kwa hii hadithi kwa sababu Jibril alayhi salam alipokuja anajua hayo mambo yote amekuja akauliza mtume sallallahu alayhi wasallam ili masahaba wapate kujua na wapate kujua dini yao jambo la pili anna almalaikata tatahawalu an shilqatiha wa taati biashkalin malaika ya kwamba jambo la pili ambayo tunafaidika katika hii hadithi malaika wanajibelishka wanaweza jibelisha kwa uwezo wa Allah mpaka wakawa na sura kama binadamu wa hadha laysa dalilun ala jawazi tamthil almuallif ama eh, asharih ambaye ni Abdul Muhsin al-Abbadi katika kitabu yake anasema ya kwamba hiyo kuonyesha katika hii hadith malaika wamejibadilisha wakawa kuja Jibril akakuja na sura ya, ya binadamu kuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam hizo swali haimaanishi ya kwamba inafaa kwa watu ambao wako zama hizi sahihi kufanya tamthilia kwa malaika wanafanya mara mingi wakifanya musalsalat za mitume utaona mtu anaweka Jibril ama malaika kwa sura analetwa katika hiyo movie ama katika hiyo film aliyakuwa amewekwa Jibril ama malaika yoyote kwa sura yake anasema hiyo ya kwamba Jibril kujibadilisha mpaka kwa sura ya binadamu haimaanishi kwamba inafaa mtu kujibadilisha kujibadilisha katika masala ya musalsalat ama tamthilia faida ya tatu ambayo tunapata bayanu adabi almutaallimi inda almuallim ni kuonyesha adabu ya mtu ambaye anajifunza wakati ako pamoja na mwalimu wake Jibril alayhi salam amekuja akakaa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa akaweka mkono yake vizuri <clears throat> jambo lingine ambaye amekuja nayo tena ni anafaa mtu ambaye anajifunza ama anajifunza elimu kukuwa na sura nzuri kwa sababu Jibril alayhi salam alikuja hali ya kuwa amekuwa na nguo ambaye ni safi kabisa jambo la nne ambayo tunafaidika katika hii hadith عند اجتماع الإسلام والإيمان والإحسان آه، عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإيمان بالأمور الباطنية والإسلام بالأمور الظاهرية وقت إنتاج بعد فموجة وإسلام هنا إيمان وإسلام هنا تفسيريوه نا يالي متندو أمبايو يني ينكو ذهريكا كما تلفونا شهادة لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah wa tuqima salah Hizi ni vitu ambazo zinaonekana, mtu akisali anaonekana, akisema shahada eh, anasikika, akifunga anajulikana, akienda hija anajulikana. Lakini al-iman ni mambo ambayo yanafungamana na moyo. Mara nyingi mtu ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli, Allah pekee yake ndo anajua. Uh, jambo la nne albad'u bil ahammi fal ahammi yani mtu kwanza jambo jambo lolote iwe ni la dini ama la dunia mtu kwanza ni ile ambaye ni muhimu kabisa kuingia katika ile ambaye um, umuhimu wake ni kidogo Jibril alayhi salam alipokuja amekuja kuuliza Uislamu alislam alipojibu Uislamu ndo akaingia katika iman hivyo hivyo jambo las, uh, eh, lingine ambayo tunafaidika katika hii hadith bayanu atafauti baina alislami walimani walihsan kuonyesha ya kwamba kuna tofauti baina uislamu na iman na ihsan hata katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ya kwamba kuonyesha uislamu na uiman ni tofauti iko daraja tofauti uislamu ni daraja ya chini kabisa inafuatwa na uislamu uh, al-iman alafu al-ihsan anna ilma as-sa'ati mimma stathara Allah ta'ala bi'ilmihi jambo lingine ambalo tunafaidika katika hii hadithi ni ya kwamba ilmu ya saa kiyama siku ambayo itasimama hakuna mwenye anajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo lingine kaulu almas'uli lima la ya'lamu Allahu a'lam kusema mtu mtu akiulizwa kitu kwa yale ambaye hajui ni anafaa kusema kama hajui jambo kama hiyo Allahu aalam Allah peke yake ndio anajua haimaanishi <clears throat> wao nafaa kujibu kila maswali ndio maana wanazoni wengine wanasema yule mtu ambaye ataulizwa mswali akajibu kila kitu ambaye anaulizwa mtu kama huyu anasema ni muenda muenda mwenda wazimu ha, hakili yake iko sawa lazima kuna kuna jambo uji Jibril alayhi salam ameuliza mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuuliza kuhusu saa hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Allahu aalam yani sijui amemwambia sijui kwa hivyo kusema kwa ile kitu ambayo hujui sijui sio aibu bali aibu ni wewe kujibu kila kitu ambaye unaulizwa bayanu husn khuluqi nabii sallallahu alaihi wasallam jambo la mwisho ambayo tunafaidika katika hii hadith ni kuonyesha tabia njema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa anakaa na masahaba yake wakiwa karibu mpaka uh, mwenye ambaye mgeni pia akikuwa akikuja anakuwa karibu na yeye mtu amekuja amekuja amekaa na yeye karibu kabisa ameshikanisha magoti yake hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anajiona ni bora na kuona ako juu ya watu wala akaribie mtu, bali anakaa na masahaba yake kama vile mtu anakaa na mtu wa kawaida. Kwa hivyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie elimu ya ku yenye manufaa hapa duniani. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.